oldin o'zini Misr va Shom diyorlari, Hijoz, Yaman va jaziradan tashkil topgan mamlakatini o'z o'g'illari va ukalari va jiyanlari va amakivachchalari o'rtasida taqsimlab beradi. Dimishqni va sohil bo'yi shaharlarini katta o'g'li Afsalaliga va Misr va Shomni janubini ikkinchi o'g'li Malik Aziz Usmonga va Halibni va uni atrofini, uchinchi o'g'li Malik Zohir G'oziyga Urdun va Kurkini ukasi Malik Odil 1 ga, Ba'labakkani yana bir ukasi Malik Turon shohga va Yamanni 3-chi ukasi Sayful Islom Tug'otkinga va Humatni jiyani Malik Muzaffarga va Himasini amakivachchasi Nosiriddin Muhammad ibn Asaduddin Sherkuga taqsimlab beradi. So'ngra vafot topgandan keyin hech qancha o'tmasdan bularning o'rtasida davlat uchun tortishuvlar, janjallar va husumatlar boshlanadi. Ulardan biri Malik Aziz Usmon, ya'ni Salohiddinning ikkinchi o'g'li, Dimishqni akasi Afsal Alidan olmoqchi bo'ladi va bunga 591-yili muvaffaq bo'lib, Dimishqni qo'lga kiritib, Dimishqga amakisi Malik Odil birinchini vali qiladi va Afzal Aliga bo'lsa sarhadni berib qo'yadi. 595-yili Malik Aziz Usmon vafot topadi va o'zini o'rniga o'g'li Malik Mansur Muhammadni vali qilib qo'yadi. Ana shu paytda Malik Mansur Muhammadning yoshi 10 yosh bo'ladi va bu davlatni boshqarishlik uchun amakisi Malik Afzal Alidan e, yordam olib, uni o'zi tarafidan noyib qilib qo'yadi. 596-yili Malik Afzal Ali bir lashkar tashkil qiladi, berib qo'ygan Dimishqni amakisi Malik Odildan qaytarib olishlik uchun. Lekin bu yurishi natija bermaydi. Malik Odil unga Dimishni berib qo'ymaydi, balki Misrga yurish qilib Malik Odil Misrdan Malik Mansur Muhammadini olib tashlab, Misrga o'zini o'g'li Malik Nosiriddin Muhammadini buni Malik Komil birinchi ham deb laqablashar edi, uni vali qilib qo'yadi. Va o'zidan keyingi o'zini valiahdi ham deb e'lon qiladi. Va boshqa o'g'li Malik Isoni demishga vali qiladi. Mana shunday qilib Misr va Shomda Salohiddin Ayyubiyni o'g'illaridan saltanat hukmronlik ukasi Salohiddin Ayyubiyning ukasi Malik Odil va uni o'g'illariga o'tib ketadi. Al-hamlatu salibiyya ar-rabi'a. 4-salibiylar hamlasi. 595-hijriy 1198 milodiyga to'g'ri keladi. Baytul Maqdisni Salohiddin Ayyubiy qaytarib olgandan keyin Pop Anus 3-chi Yevropa qirollariga baqirib Baytul Maqdisni qaytarib olishlikni muhimligini uqtiradi. 598-hijriyda chi 1202-milodiga chi to'g'ri keladi. Bular mana shu To'rinchi salibiylar hamlasiga tayyorgarlik qilishadi. Bu hamlani asosiy fransuz qirollari Budvan 9 va Timbu 3 va Luyus bular boshqaradi. Bularning asosiy hadafi Misr bo'ladi va bular Budnuqiya, ya'ni Venetsiyani dengizchilari bilan ittifoq qilishadi. Bularni ana shu Iskandariyaga olib borib qo'yishliklari uchun. Bu rejani Malik Odil Ayyubi, Salohiddin Ayyubiyning ukasi bu ittifoqni bilganidan keyin tezda bularga qarshi chora ko'rib, ana shu Venetsiya e, dengizchilariga tijoratiy imtiyozlarni berib qo'yadi. Buni evaziga ular 4-salibiylar hamlasini uyushtirayotgan qarorlarni Iskandariyani o'rniga Konstantinopolgagina oborib qo'yishliklari mumkinligi e, sharti bilan va bular mana shu shartni aytishadi va bular rozi bo'lishib, ular Konstantinopolga borishib, ana shu yerda o'zlarini e, Lotiniy davlatlarini barpo qilishadi. Bu 600-hijriy 1204-yil. Va u yerga Budvan 9-ni qirol qilib qo'yishadi va u yerda katolik aqidasiga ko'ra nasorolar yashashlikni boshlashadi. Va bu davlat 600-yildan to 658-hijriygacha davom etadi. Lekin bu hamlani ba'zi bir qo'shinlari o'zlarini yo'llarida davom etishadi va ular bilan birgalikda ana shu Shom sohilidagi ba'zi bir nasorolar ham ularga qo'shilishadi va Misrni Rashid shahriga hujum qilishadi va bular mana shu yerga kirishlikda shikastga uchrashib, bu yerdan nomit bo'lgan hollarda qaytib ketishadi. Hamlatul Atfal 608-hijriy 1212-melodiyda Baytul Maqdisni suquti xabarlari butun Yevropaga tarqalgandan keyin u yerda xususan yoshlarning ichida diniy hamosat, diniy g'ayrat juda ham kuchayib ketadi, hattoki ana shu bolalarning ichida ham va bular mana shu o'zlarini diniy bir burchlari deb bilishadi. Musulmonlarga qarshi hattoki jangga chiqishadi va ular bilan birgalikda juda ham bir zolim kishilar ham billa bo'lishadi. Keyin ular Italiyani portlaridan kemalarda Shom portlariga yetib kelishadi va u yerda ularni qul savdogarlari ularga xiyonat qilishib, ularni qul bozorlarida mashrafda sotib yuborishadi. Bu bilan ana shu nasoralarni fidoi bollari mana shunday nobud bo'lib ketishadi. Al-hamlatu salibiyya al-khamisa 5-salibiylar hamlasi Bu 614-hijriy 1212-yilda tashkil qilingan. Bu hamlani John de Brain bunga rahbarlik qiladi. Bu hamla asosan Misr tarafga yurish bo'ladi. Misrni valisi Malik Komil kasal bo'lganligi natijasida ular Dimyot shahrini qo'lga kiritib olishadi. Keyin Farasku shahriga qarab yurishadi. Ana shu paytda Ninni Nil daryosini toshadigan payti bo'ladi. Dehqonlar ularning ustiga Nil daryosini ochib yuborishadi va <clears throat> shundan keyin Malik Komilni lashkari ularga hamla qiladi va ulardan juda ko'p g'animatlar, kemalar va qurol-yaroqlarni g'animat qilib olishadi. So'ngra Misrliklar Dimyotni qaytarib olishib va Misrdan mana shu hamlani chetlatishlikka muvaffaq bo'lishadi. Al-Hamla as-Salibiyya as-Sadisa 6-salibiylar hamlasi 625-hijriy 1228-yil milodiyda bu hamlani Germaniya qiroli Frederik II tayyorlaydi popni targ'ibidan keyin. 615-hijriyda Malik Odil vafot topgandan keyin o'g'li Malik Komil 1-ni o'zini o'rniga qoldiradi. 624-hijriyda Malik Komil Dimishqni ukasi Malik Esodan tortib olishlikni azm qiladi va bunga Germaniya qiroli Frederik 2-dan yordam so'rab unga xat yozadi va unga agar Dimishqni olishlikka yordam bersa, Dimishq unga o'tadigan bo'lsa, quddisini topshirishlik va'dasini beradi. Fredrik ana shu paytda Qibrisda salibiylar hamlasiga tayyorgarlik qilayotgan bo'ladi. Fredrik buni xatiga javob berib, Malik Komilni talabiga muvofiq u Uka shahriga 626-yili yetib keladi. Mana shu paytda Malik Iso vafot topib, Fredrikni kelishidan oldin o'zini o'rniga Dimishqga Malik Nosir Davud o'g'lini vali qilib qoldirgan bo'ladi. Malik Nosir Davud amakisi Malik Komilni Salibilan bilan birla buni qarshiga kelayotganini ko'rgan Malik Nosir Davud Dimishqni jangsiz o'zini amakisiga Malik Komilga bo'shatib beradi va Malik Komil bo'lsa, uni o'rniga Kuruk va Sarhat va Shubak bu mintaqalarni Malik Nosir Davudga beradi. Va Malik Komil ukasi Malik Solih Ismoilni Dimishqga vali qilib qo'yadi. Dimishqni Malik Komil qo'lga kiritgandan keyin ahdiga vafo qilib, Quddusni Frederikka topshiradi Frederik II Quddusga kirib, u yerga qirol tojini kiyib, qiyomat cherkovida o'zini mana shu qirolligini nishonlaydi va bu bilan o'zini yurtiga qaytib ketadi. Malik Komil ana shu Frederik II bilan Yafa sulhini 10 yilga qilgan bo'ladi va ana shu sulhda salibiylar biror bir vayron bo'lgan cherkovlarini qurmaslik va shuningdek biror bir qo'rg'on o'zlariga qo'rmasliklarini sharti bo'ladi. 637-yili Malik Nosir Davud Baytul Maqdisni yana o'z qo'liga kirgizadi va salibiylarni Yafa sulhiga xilof ish qilganliklari sababli u yerdan ularni quvib chiqaradi. va shuningdek ana shu paytda 10 yillik muddat ham tugab bo'lgan vaqtda edi. So'ng 635-yili Malik Komil vafot topib, o'zidan keyin o'g'li Sayfuddin Abu Bakr Malik Odil II laqabi bilan laqablangan o'g'lini o'zidan keyin vali qilib qoldiradi. Va bu xabar ikkinchi o'g'li Malik Solih Najmiddinga yetib boradi. Malik Solih Najmiddin Omad, Roha, Harron viloyatlarini ana shu paytda bolisi bo'ladi, lekin bu o'zini ini Sayfiddin Abu Bakrni dadasidan keyin vali bo'lganligini bu ko'tara olmaydi va tan olmaydi-da Misrga borib va u yerda o'zini dadasini qullarini jamlab lashkar tuzib va inisi Sayfiddinni voliylikdan olib uni qatl qiladi. Va bu xabar Malik Solih Ismoilga yetib boradi. Malik Solih Ismoil bundan g'azablanib, ana shu Sayfuddin Abu Bakrni qasdini olishlik uchun Najmuddinni o'g'li Umarni u u paytda Dimishda bo'ladi, qo'lga oladi va qamoqqa tashlaydi. Ana shu yerda Najmuddinning o'g'li Umar vafot topadi. Va bu bilan Solih Najmuddin va amakisi Solih Ismoil o'rtasida qattiq bir adovat boshlanib, ularning har biri jangga otlanadi va Solih Ismoil jiyani Solih Najmiddinni qarshisiga salibiylardan yordam so'raydi va buni yordamiga salibiylar labbay deb javob berib, Solih Ismoilga yordamga otlanishadi va shart shuki Baytul Maqdisni bularga tuhfa qilishlik sharti bilan. Va bu lashkarga Malik Nosir Davud va Malik Mansur Ibrohim Sheriku, ikkinchi Misrni valisi bular ham qo'shilishadi va G'azzaga qarib bir joyda jangda hech o'ylanmagan bir voqea bo'ladi. Bunda Malik Solih Ismoilning lashkari Malik Solih Najmiddinni lashkariga qo'shilib ketishadi. Va <clears throat> Najmiddinni lashkari bular Xorazm shohini ana shu mo'g'ul tatarlar bilan bo'lgan jangda mag'lub bo'lib qochib kelgan lashkarlari bo'lishadi va bular mana shu salibiylarga qarshi jang qilishlikka qasd qilishadi va bu jangda salibiylarni mag'lubiyati bilan musulmon lashkarini foydasiga g'alaba bilan jang tugaydi. 643-yili Malik Solih Najmuddin Dimishqni amakisi Malik Solih Ismoildan olib, uni o'rniga Ba'labakka va Busro va uni atrofidagi mintaqalarni beradi va shohni lashkari ana shu Solih Najmiddinga qo'shilgan lashkar yana bir ish qilishadiki, salibiylarni mukammal Baytul Maqdisdan chiqarib yuborishib, Baytul Maqdis mukammal musulmonlarning qo'liga yana o'tadi. Al-Hamlatu Salibiyya Sabi'a 7-salibiylar hamlasi bu 647-hijriy 1249-milodiyga to'g'ri keladi. Ushbu hamlani Lyus 9-chi juda ham bir Nasoro dinida qattiq bir dindor bo'lganligi uchun uni muqaddas Lyus deb ham laqablashar ekan. Mana shu bu hamlani tashkil qiladi. Bu hamla Misr tomonga bo'lib, Baytul Maqdisni Shom diyorlari yo'li bilan qaytarib olishlikdan ko'ra Misr diyorini yo'li bilan qaytarib olishlik osonroq ko'rinadi va dengiz hamlasini Misr tomonga 646-yili boshlaydi va Dimyot shahrini kelib qo'lga kiritadi. Buni sababi Ana shu yerda Malik Solih Najmiddin kasal bo'lgan bo'ladi. Keyin Dimyot shahridan keyin Mansurani qamal qilishlikka yuzlanadi. Mana shu paytda bu voqealar bo'layotgan paytda Malik Solih Najmiddin Ayyubi vafot topadi. Najmiddin Ayyubi o'zidan keyin Turon shohni vali qilib qoldiradi o'zining o'rniga. Bu juda ham bir yosh yigit bo'ladi va <clears throat> o'zini mahoratini salibilar bilan bo'lgan joyda ko'rsatadi. Lekin Najmuddin Ayyubini turklardan olgan cho'risi Shajaratuddur bo'ladi. Shajaratuddurdan bir o'g'il paydo bo'lib, Shajaratuddur Najmuddin Ayyubini ummi valadiga aylangan bo'ladi va Shajaratuddur Turon shohni yoqtirmaydi-da, Turon shohni qatl qilishlik uchun unga suyuqas uyushtiradi va bu suyuqas uyushtirish natijasida u halok bo'ladi. Bu bilan Ayyubiylar davlati tugaydi. So'ngra Najibuddin Ayyubiy va uni o'g'li vafot topgandan keyin Shajaratudur davlatni o'zi boshqarmoqchi bo'ladi, lekin ana shu paytdagi xalifa bundan norozini bilgandan keyin uni boshqarishlik uchun erkak bo'lishligi zarurligini bilgandan keyin u ana shu Najmuddinni qo'mondonlaridan Mamluk Izzuddin Oybekka turmushga chiqadi va bu bilan Izzuddin Oybekka saltanat o'tadi va Ayyubiylardan Mamluklarga saltanat mana shu tariqada o'tib ketadi. 655-yilda Shajaratuddur o'zini eri Izziddin Oybekni qatl qilmoqchi bo'ladi, chunki u Musalni amiri Badruddin Lu'luni qiziga sovchi bo'layotganini bilib qoladi va Izziddin Oybekni qatl qilishlik uchun qullardan ish oladi va uni mana shu kovushlar bilan urib-urib qatl qilishadi. U Izziddin Oybek agar vafot topadigan bo'lsa, qatl bo'ladigan bo'lsa, o'zidan keyin o'g'lini valiahd bo'lishligini vasiyat qilgan bo'ladi. Shuning uchun shajaratuddur uni ham ushlab, uni ham kovushlar bilan urib qatl qildiradi. Mana shunday qilib mamluklardan Izzuddin Oybek va uni o'g'li ham bu hukumatni yurgizisha olmaydi. Mana shu salibiylarni 7-hamlasida To'ronsho o'zini mahoratini ko'rsatib, yosh bo'lishiga qaramasdan musulmonlarning foydasiga jangni yakunlab, musulmonlar g'alaba qilishib va Frederik 9 ni asir qilib olishadi va uni zindonga tashlab qo'yishadi. So'ngra nasorolar, salibiylar uni katta bir tovon evaziga ozod qilib olishadi. 109-chi Misrga hamla qilish natija bermagandan keyin bu o'zini rejasini Afrika Tunis orqali amalga oshirmoqchi bo'ladi va 669-hijriy 1270-yili u tarafga hamla qilishga yuradi, lekin qazoy qadar bilan u o'zini otidan yiqilib halok bo'ladi. Ba'zi bir rivoyatlarda kelishicha, u vabo kasaliga chalinib halok bo'lgan ekan. Mana shunday qilib, bularni 7-hamlasi ham benatija tugadi. Mana shunday qilib salibiylarni Shom va Misr diyorlariga hamlalari to'xtadi. So'ngra salibiylar qirollari, Yevropa qirollari o'zlarini ichki janglari bilan mashg'ul bo'lib qolishdi. Lekin salibiylarni e, mustamlaka qilib olgan yerlari to mamluklarni hukumati kelganigacha ba'zi bir yerlarda turib qoldi. Keyin mamluklardan Malik Zohir Bebars Bunduqdori va undan keyingi qolovun o'z lashkarlari bilan Shom diyorlaridan qolgan 200 yil hukumat surgan nasorolarni siqib chiqarishlikka muvaffaq bo'lishdi va bu 648-hijriy 1291-yil bo'lib, bu oxirgi Uka shahrini fath qilinishligi bo'ldi. Bu bilan Najas nasoro salibiylarda muqaddas yerlar poklanishligi ro'y berdi. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon, zolim zulmun qilar tinmay, qayg'urmaysan, parvo qilmay, dini islom hazil bilmay, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. Qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon. Oxiratni kam o'ylaysan, faqat dunyodan so'ylaysan. Dunyo ishin hech qo'ymaysan, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on indi ey musulmon. Yolg'on galdanib o'zing o'tmas bo'ldi aytar so'zing, bas indi och, och och ko'zing, uyg'on indi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on indi ey musulman qadring kaçıp ko'p orlanding, uyg'on indi ey musulman shayton seni yenga oldi, qalbingga dunyoni soldi, musulmoncha noming qoldi, uyg'on indi ey musulman G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulman qadring kaçıp ko'p xorlanding, uyg'on endi ey musulman Haddan oshdi bu g'aflating, kofirga yo'qdir nafrating, xatarlidir bu holating, uyg'on endi ey musulman G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon, rozi bo'lmagin mushrikka, aralashib yashashlikka, otlan hijrat qilishlikka, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. qadrin qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon zulm ko'rgan mazlumalar taqdiri Alloh deb bular sendan jihod umid qilar uyg'on endi ey musulmon g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon Qadrin qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon yurma turli fitna qilib birodaring dushman bilib dushman qarab turar kulib uyal uyal ey musulmon G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring kaçıp ko'p uygan uyg'on endi ey musulmon. Qaymol bo'ldi nomusoring, cemle bunga e'tiboring, ko'rsat indi qo'lda boring, uyg'on indi ey musulmon. Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Imkon topgancha Qur'on ikkilenmey kulingga on jon bersang ham diningda qon diningda kal ey musulmon g'aflat uykusunda kaldın, uyg'on endi ey musulmon Kadrin qochib ko'p orlanding uyg'on ey musulmon g'aflat uykusunda kaldın, uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p qorlanding uyg'on indi ey musulmon